а тоді постріли рідше і рідше і стихли зовсім. Німці так само поснули. Тищенко замовк. Він немов пробудився і аж здивувався, що це було з ним. От тоді я по-справжньому знав, що таке голод. Важив 42 кілограми. Справді важко було уявити, що цей статурний, важкий і неповороткий чоловік міг мати таку мізерну вагу. Дурні були, несподівано резюмував Рубан. Ішли попри села. Я не голодував ніколи. Ти ж, здається, воював на малій землі в Криму, засумнівався Огієнко. Там голодували всі. Всі крім мене якось аж злорадно засміявся Рубан. Навіть тоді, як притисли нас під керчу. Врилися ми в землю і сидимо в морах, як кроти, до берега сто метрів. І на хвилях брезентові мішки з харчами стрибають, катери самі підійти не можуть, скидають у море, і мішки прибиває хвилею. А спробуй візьми. Кожен сантиметр прострілюється, голови не можна підвести. Е, думаю, краще вже нехай від кулі, ніж від голоду. Примірявся і з собачою риссю до води. Вхопив за гозир мішок, тягну до окопу. Чую, наче горохом по мішку. Аж у руку затрудило. Вісім дірок опісля нарахував у шинелі, і в мішку дванадцять. Рубан усміхнувся. За те, як перерізав шворку, а там хліб, галети, консерви, шоколад, махра. Ну, за до мене з лівого боку салага, очима світить, дай, а я йому на, скрутив Рубан величезну дулю і тицнув її під ніс ірші, аж той відхитнувся. Хром кажу, скільки їх танцює так і не дав? спитав Огієнко. Не дав. І що ж той салага поліз по мішок? Ну, не дотягнув. Залягла мовчанка, така важка, аж було чути цокіт Ірининих зубів об склянку, їй пересохло в горлі, і вона налила собі води. Брешеш же, брешеш. закричала Клава і стукнула міцним кулачком по столу. Нащо брешеш? Нащо обмовляєш себе? Собаки брешуть, буркнув Рубан. Романе Тихоновичу, а ви живого німця бачили? запитала Рита Клочкова. Вона поспішала одвести Рубана якомога далі від жорстокої оповіді котрій ніхто не міг скласти пояснення. Їй теж стало моторошно. Вона боялася ще чогось, якогось рубанового слова, що могло привести хто зна до чого. Тільки не тих, що в полоні. І по сто разів Рубан дістав великий мідний портсигар короткими міцними пальцями розминав сигарету. Потім вийняв мунштук, вставив. Ніхто в кімнаті не курив, виходили на балкон. Але він не помічав того або вдавав, що не помічає. Так уже і по сто, підштрикнула Рита. І по сто. Де? Це ж так цікаво, допитувалася Рита. Її гостреньке личко вигострилося ще дужче. Здавалося, вона хоче дзьобнути Рубана в око. Зовсім як нерозумне курча, дзьобає квочку. Що ви почували, що думали? Тоді не думаєш нічого. І все ж, попросила вже Ірина. Ну, чомусь дуже легко здався Рубан. Було це в Севастополі. Біжу я ще з одним салагою. Ми разом служили в морській піхоті в розвідці, а куди біжимо, не знаємо.